بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام تواصل معك أخي الكريم المصحف الشريف للأخ سعد الغامدي الشريط السادس ويحتوي على سورتي التوبة ويونس التوبة التوبة แนะนำบทอัตตบะบทอัตตบะเป็นบท มาดานิยะมี 129โอกาส ซึ่งถือว่าเป็นบทหนึ่งจากบทท้ายๆ ที่ได้ถูกประทานลงมาให้แก่ท่านรอสุลลอฮ์สลลลอฮุอะลัยวะสลัมท่านอิหมัมอัลบุคอรีได้บันทึกรายงานจาก อัลบารออิบนุฮาซิบว่า ถ้าจริงบทสุดท้ายที่ถูกประทานลงมาคือบทบารออะหรือเตาบะอัลฮาฟิซอิบนุกาซิด ได้รายงานว่าแท้จริงช่วงแรกของบทนี้ได้ถูกประทานลงมาให้แก่ท่านรอสุลลอฮ์สลลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมขณะที่ท่านกลับมาจากสงครามตะบุกและท่านได้แต่งตั้งให้อบูบักอัสซิดดีไปเป็นผู้นำในการประกอบพิธีฮัจจ์และท่านได้แต่งตั้งให้ท่านอาลีอิบนู อบูตอลีเป็นผู้นำเอาหลักการต่างๆ ที่ได้ถูกประทานลงมาไปประกาศ แก่ชาวพัช บทนี้มีองค์ประกอบสำคัญขั้นพื้นฐานอยู่สองประการด้วยกัน กล่าวคือ ประการแรกรายละเอียดของกฎหมายสลามที่ใช้ปฏิบัติกับชาวยิวคริสต์และต่างศาสนิก ประการที่สองให้เห็นถึงการเสียสละเพื่อทางของอัลลอฮ์โดยการยกทัพไปรบกับชาวโรมันสำหรับประการที่หนึ่งนั้น บทนี้ได้แจ้งให้ทราบถึงขอบเขตของสัญญาที่ทำขึ้นกับชาวยิวโดยเฉพาะสามเผ่าที่อยู่รอบๆเมืองมาดีนะ คือเผ่าอันนาตริสเผ่ากุรอยซอและเผ่าคอยมุกอซึ่งได้ทำผิดสัญญาอยู่เป็นประจำนั่นเอง ด้วยเหตุนี้สัญญาที่เคยมีอยู่ก็ขาดสะบั้นลงส่วนประการที่สองการยกทัพไปทำสงครามกับชาวโรมันนั้น เป็นสงครามใหญ่ ระยะทางไกล อากาศก็ร้อนจัด แต่ก็จำเป็นที่จะต้องยกทัพไป เพราะพวกโรมันรุกรานอยู่เรื่อยๆ ฉะนั้นการสงครามครั้งนี้ซึ่งเป็นการทดสอบความศรัทธา ทดสอบจิตใจอันยิ่งใหญ่ แต่ด้วยศรัทธา อันมั่นคงจึงได้รับการตอบรับจากบรรดามุสลิมเป็นอย่างดีโดยทั่วไป บทนี้มีชื่อเรียกหลายชื่อแต่ที่สำคัญที่สุดคือบทอัตเตาบะ ซึ่งมีความหมายว่าการอภัยโทษนั่นเอง เพราะในบทนี้ได้มีการกล่าวถึงการอภัยความผิดให้แก่บางคนนี่คือประกาศการพ้นข้อผูกพันจากอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์แด่บรรดาผู้ที่สการะเจวิต มุชริกีนที่พวกเจ้าได้ทำสัญญาไว้ ดังนั้นพวกเจ้าจงท่องเที่ยวไปในแผ่นดิน เป็นเวลาสี่เดือน และพึงทราบเถิดว่า แท้จริงพวกเจ้านั้นไม่ใช่ผู้ที่จะทำให้อัลลอฮ์หมดความสามารถ ก็หาไม่ และแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะทรงให้ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายอัปยศ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله أن الله بريء من المشركين ورسوله และเป็นประกาศจากอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์แด่ประชาชนทั้งหลายในวันฮัดอันยิ่งใหญ่ ว่าแท้จริง อัลลอฮ์นั้นทรงพ้นข้อผูกพันกับชาวมุสลิมทั้งหลาย และรอซูลของพระองค์ก็พ้นข้อผูกพันนั้นด้วย และหากพวกเจ้าสำนึกผิด และกลับตัวมันก็เป็นสิ่งดีแก่พวกเจ้า และหากพวกเจ้าผืนหลังให้ก็พึงรู้เถิดว่าแท้จริงพวกเจ้านั้นไม่ใช่ผู้ที่จะทำให้อัลลอฮ์หมดความสามารถได้ และจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นด้วยเถิด ด้วยการลงโทษอันเจ็บแสบ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين นอกจากบรรดาผู้สักการะเจวตมุชริกีนที่พวกเจ้าได้ทำสัญญาไว้ และพวกเขาไม่ได้ผิดสัญญากับพวกเจ้าแต่อย่างใด และไม่ได้สนับสนุนผู้ใดต่อต้านพวกเจ้า ดังนั้นจงให้ครบถ้วนแก่พวกเขา ซึ่งสัญญาของพวกเขาจนถึงกำหนดเวลาของพวกเขาเถิด แท้จริง อัลลอฮ์นั้นทรงชอบผู้ที่ยำเกรงทั้งหลาย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 ท่านเมื่อบรรดาเดือนต้องห้ามเหล่านั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว ก็จงสังหารมุชริกเหล่านั้น ณ ที่ใดก็ตามที่พวกเจ้าพบพวกเขา และจงจับพวกเขา และจงล้อมพวกเขา และจงนั่งสอดส่องพวกเขาทุกจุดที่สอดส่องได้ แต่ถ้าพวกเขาสำนึกผิด และปฏิบัติละหมาดและชำระอากาศแล้วไซก็จงปล่อยพวกเขาไป

ก็จงคุ้มครองเขาเถิดจนกว่าเขาจะได้ยินดำรัสของอัลลอฮ์แล้วจึงจัดส่งเขาไปยังที่ปลอดภัยของเขานั่นก็เพราะว่าเขาเป็นกลุ่มชนที่ไม่รู้ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام จะเป็นไปได้อย่างไรแก่มุชริกีนที่จะมีสัญญาใดๆนะที่อัลลอฮ์และที่รอซูลของพระองค์ได้ นอกจากบรรดาผู้ที่พวกเจ้าได้ทำสัญญาไว้ที่มัสยิดฮารอมเท่านั้น ดังนั้นตราบใดที่พวกเขาเที่ยงธรรมต่อพวกเจ้า พวกเจ้าจงเที่ยงธรรมต่อพวกเขา แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงชอบบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงจะมีสัญญาใดอีกอย่างไรเล่า หากพวกเขามีชัยชนะเหนือพวกเจ้า พวกเขาก็ไม่คำนึงถึงเครือญาติ และพันธะสัญญาใด ๆ ในหมู่พวกเจ้า พวกเขาทำให้พวกเจ้าพึงพอใจด้วยลมปากของพวกเขาเท่านั้น โดยที่หัวใจของพวกเขาปฏิเสธ และพวกเขาส่วนมากนั้นเป็นผู้ละเมิดพกา อินนะฮุมซาอะมากานูยัมลูนพวกเขาได้เอาบรรดาองค์การของลอแลกเปลี่ยนกับราคาอันเล็กน้อย แล้วก็ขัดขวางผู้คนให้ออกจากทางของอัลลอฮ์แท้จริง พวกเขานั้นสิ่งที่พวกเขาทำอยู่ช่างชั่วช้าจริงๆลายักบูนตีมุมินอิลลาวะลาดิมมะ

แล้วหากพวกเขาสำนึกผิดและปฏิบัติละหมาด และชำระสกาศแล้วไซ ก็ถือว่าเป็นพี่น้องของพวกเจ้าในศาสนาและเราจะแจงบรรดาองค์การไว้ให้แก่กลุ่มชนที่อยากรู้และแน่นอน فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون และถ้าหากพวกเขาทำลายคำมั่นสัญญาของพวกเขา หลังจากที่ได้ทำสัญญาไว้ และใส่ร้ายต่อศาสนาของพวกเจ้าแล้วไซก็จงต่อสู้กับบรรดาผู้นำแห่งการปฏิเสธศรัทธาเถิดแท้จริง พวกเขานั้นหาได้มีคำมั่นสัญญาใด ๆ ไม่ หวังว่าพวกเขาคงจะหยุดยัง้ง ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين พวกเจ้าจะไม่ต่อสู้กระนั้นหรือ กับกลุ่มชนที่ทำลายคำมั่นสัญญาของพวกเขา และมุ่งไล่รอซูลให้ออกไป ทั้งๆทที่พวกเขาได้เริ่มปฏิบัติแก่พวกเจ้าก่อนเป็นครั้งแรก พวกเจ้ากลัวพวกเขากระนั้นหรืออัลลอฮ์ต่างหากคือผู้ที่สมควรแก่การที่พวกเจ้าจะกลัวหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา قاتلوهم يعذبهم الله ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين พวกเจ้าจงต่อสู้พวกเขาเถิดอัลลอฮ์จะทรงลงโทษพวกเขาด้วยมือของพวกเจ้า และจะทรงหยามพวกเขา และจะทรงช่วยเหลือพวกเจ้าให้ได้รับชัยชนะเหนือพวกเขา และจะทรงบำบัดหัวอกของกลุ่มชนที่ศรัทธาทั้งหลาย และจะทรงให้หมดไปซึ่งความกริ้วโกรธแห่งหัวใจของพวกเขาแล้วล้อนั้นจะทรงอภัยโทษแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ แล้วล้อนั้นคือผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه والله خبير بما تعملون หรือพวกเจ้าคิดว่าจะถูกปล่อยไว้โดยที่อัลลอฮ์ยังไม่ทรงรู้ และไม่ได้ยึดถือเพื่อนสนิท อื่นจากอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์และอื่นจากผู้ศรัทธาทั้งหลาย และอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้อย่างดียิ่งในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำมมาาคนลลิุชร ما كان للمشركين أن ي ع م ر و ล مساجد الله ش ا ه ลา อันฟุซิฮิมบิลกุฟรอ ل ลา أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون ไม่บังควรแก่ผู้ที่สักการะเจวิตทั้งหลายที่จะบูรณะบรรดามัสยิดของอัลลอฮ์ในฐานะที่พวกเขายืนยันแก่ตัวของพวกเขาเองแล้ว ซึ่งการปฏิเสธศรัทธาชนเหล่านี้แหละ บรรดาการงานของพวกเขาจะไร้ผลและในนรกนั้นพวกเขาจะคงอยู่ตลอดกาล إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين แท้จริงที่จะบูรณะมัสยิดของอัลลอฮ์นั้น คือผู้ที่ศรัทธาต่อลอและวันพรโลก และได้ปฏิบัติละหมาดและชำระยากาศ และเขาไม่ได้ยำเกรงนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้น แต่นั้นจึงหวังได้ว่า ชนเหล่านี้แหละ จะเป็นผู้ที่อยู่ในหมู่ผู้รับทานอาจาลุมิกายตัลฮัจวะอิมารตัลมัสิดิลฮารามกมัน كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين พวกเจ้าได้ถือเอาการให้น้ำดื่มแก่ผู้ที่ประกอบพิธีฮัจและการบูรณะมัสยิดฮารอมดังที่ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันประโลกและต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์กระนั้นหรือ เขาเหล่านั้นย่อมไม่เท่าเทียมกันหน้าที่อัลลอฮ์และอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงให้ทางนำแก่กลุ่มชนที่อาธรรม الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون บรรดาผู้ที่ศรัทธาและอพยพและต่อสู้ในทางของล้อด้วยทรัพย์สินของพวกเขา และชีวิตของพวกเขานั้น ย่อมเป็นผู้ที่มีระดับชั้นที่ยิ่งใหญ่กว่า ณที่อัลลอ์และชนเหล่านี้แหละคือผู้มีชัยชนะย พระผู้อบานของพวกเขาทรงแจ้งข่าวดีแก่พวกเขาด้วยความเมตตาจากพระองค์และด้วยความปิติยินดีและสวนสวรรค์ด้วย ซึ่งในสวนสวรรค์นั้นพวกเขาจะรับความสุขอันจีรังยั่งยืนอินนัลลอฮอฮอัอ โดยที่พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลแท้จริงอัลลอฮ์นั้นหน้าที่พระองค์มีรางวัลอันยิ่งใหญ่ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن, إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم مِنْ โอ้ ผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงอย่าได้ถือเอาบิดาของพวกเจ้าและพี่น้องของพวกเจ้าเป็นมิตรหากพวกเขาชอบการปฏิเสธศรัทธาเหนือการศรัทธาและถ้าบุใดในบู่พวกเจ้าให้พวกเขาเป็นมิตรแล้วชนเหล่านี้แหละคือผู้อธรรม قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าหากบรรดาบิดาของพวกเจ้า และบรรดาลูกๆของพวกเจ้า และบรรดาพี่น้องของพวกเจ้า และบรรดาผู้ครองของพวกเจ้า และบรรดาญาติของพวกเจ้า และบรรดาทรัพย์สมบัติที่พวกเจ้าแสวงหาไว้ และการค้าที่พวกเจ้ากลัวว่าจะจำหน่ายมันไม่ออก และบรรดาที่อยู่อาศัยที่พวกเจ้าพึงพอใจนั้น เป็นที่รักใคร่แก่พวกเจ้ายิ่งกว่าลอและรอซูลของโประงและการต่อสู้ในสงครามของโปร่งแล้วไซก็จงรอคอยเถิดจนกว่าอัลลอฮ์จะทรงนำมาซึ่งคำสั่งของโประงและอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงให้ทางนำ แก่กลุ่มชนที่ละเมิด لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ถ้าจริงอัลลอฮ์ได้ทรงช่วยเหลือพวกเจ้าแล้วในสนามรบหลายแห่งและในวันสมรภูมิคู่หนด้วย ขณะที่จานวนมากของพวกเจ้าทำให้พวกเจ้าพึงพอใจ แล้วมันก็ไม่ได้อำนวยประโยชน์แก่พวกเจ้าแต่อย่างใดและแผ่นดินก็คับแคบแก่พวกเจ้า ทั้งทั้งที่มันกว้างอยู่ แล้วพวกเจ้าก็หันหลังหนี ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين แล้วลอก็ได้ทรงประทานความสงบสติจากพระองค์ลงมา ให้แก่รอซูลของพระองค์และแก่บรรดาผู้ศรัทธาเหล่านั้น และได้ทรงให้ไพร่พลลงมา ซึ่งพวกเจ้ามองไม่เห็นพวกเขา และได้ทรงลงโทษบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้น และนั่นคือการตอบแทนแก่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงอภัยโทษให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ แล้วล้อนั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษ อินนัลลอฮะอาลีมุนฮะกีมโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลาย แท้จริงบรรดามุชริกนั้นโสมงดังนั้นพวกเขาจงอย่าเข้าใกล้มัสยิดฮารอมหลังจากปีของพวกเขา และหากพวกเจ้ากลัวความยากจนอัลลอฮ์ก็จะทรงให้พวกเจ้ามั่งมีด้วยความโปรดปรานของพระองค์หากพระองค์ทรงประสงค์ แท้จริงอัลลอฮ์นั้น เป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون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 นั่นคือถ้อยคำที่พวกเขากล่าวขึ้นด้วยปากของพวกเขาเอง ซึ่งคล้ายกับถ้อยคำของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธามาก่อน ขอเราทรงสาบแช่งพวกเขาด้วยเถิดพวกเขาถูกให้หันเหออกจากความจริงไปได้อย่างไรอับาวาดอัมมิ دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون พวกเขาได้ยึดเอาบรรดานักปราชญ์ของพวกเขา และบรรดาบาทหลวงของพวกเขาเป็นพระเจ้า อื่นจากอัลลอ และยึดเอาอัลมาซี บุตรของมารยามเป็นพระเจ้าด้วย ทั้งๆทที่พวกเขาไม่ได้ถูกใช้นอกจากเพื่อการเคารพพักดีพระเจ้า เพียงองค์เดียวซึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้นพระองค์ทรงบริสุทธิ์จากสิ่งที่พวกเขาให้มีภาคีขึ้นอตอรฟ ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون พวกเขาต้องการที่จะดับแสงสว่างของลอด้วยปากของพวกเขา และลอนั้นไม่ทรงยินยอมนอกจากให้แสงสว่างของพระองค์สมบูรณ์เท่านั้น และแม้ว่าบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาจะไม่ชอบก็ตาม هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون พระองค์คือผู้ที่ได้ส่งศาสนาทูตของพระองค์มาพร้อมด้วยทางนำและศาสนาแห่งสัจจะเพื่อที่จะส่งให้ศาสนาแห่งสัจจะนั้นปรากฏเหนือทุกศาสนา และแม้ว่าบรรดาผู้บูชาเจวิตจะไม่ชอบก็ตามยาอายุฮัลลดีนอามานูอินนกทีรัมมินัลอัฮบาริวัลรุฮบานิลยะคุลูนอัมวาลันนาสบิลบาติล ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายแท้จริงจำนวนมากมายจากบรรดานักปราชและบาทหลวงนั้นกินทรัพย์สินของผู้คนโดยไม่ชอบ และขัดขวางผู้คน ให้ออกจากทางของอัลลอฮ์และบรรดาผู้ที่สะสมทองและเงิน โดยไม่จ่ายมันไปในทางของอัลลอฮ์จงแจ้งข่าวดีแก่พวกเขาเถิดด้วยการลงโทษอันเจ็บแสบยยาาามมุฮลฟีน يوم ي ฮันน ل ي ه ا في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم و ظ ه و ر ه ม هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون วันที่มันจะถูกเผาในนรกยานนำแล้วหน้าผากของพวกเขา และสีข้างของพวกเขา และหลังของพวกเขาจะถูกนาบด้วยมันนี่แหละคือสิ่งที่พวกเจ้าได้สะสมไว้ เพื่อตัวของพวกเจ้าเองดังนั้นจงลิ้มรสสิ่งที่พวกเจ้าได้สะสมไว้เถิด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 คือแผ่นบันทึกของอัลลอฮ์ตั้งแต่วันที่พระองค์ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินจากจำนวนเดือนเหล่านั้นมีอยู่สี่เดือน ซึ่งเป็นเดือนที่ต้องห้าม นั่นคือบัญญัติอันเที่ยงตรง ดังนั้นพวกเจ้าจงอย่าอาธรรมแก่ตัวของพวกเจ้าเองในเดือนเหล่านั้น และจงต่อสู้กับบรรดามุสลิกทั้งหมดเช่นเดียวกับที่พวกเขากำลังต่อสู้กับพวกเจ้าอยู่ทั้งหมด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 และมันเป็นที่ต้องห้ามปีหนึ่งเพื่อที่จะได้พ้องกับจำนวนเดือนที่อัลลอฮ์ทรงห้ามไว้ และพวกเขาก็จะอนุมัติสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงห้ามไว้โดยที่ความชั่วแห่งการงานของพวกเขา ได้ถูกประดับประดาให้สวยงาม แก่พวกเขาและอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงให้ทางนำแก่กลุ่มชนที่ปฏิเสธศรัทธา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 มีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเจ้ากระนั้นหรือ เมื่อได้ถูกกล่าวแก่พวกเจ้าว่า จงออกไปต่อสู้ในทางของลอเถิด พวกเจ้าก็ทำเขาอ่อนอยู่กับพื้นดิน พวกเจ้าพึงพอใจต่อความเป็นอยู่แห่งโลกนี้ แทนประโลกกระนั้นหรือสิ่งอำนวยความสุขแห่งชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้นั้น เทียบกับปรโลกแล้วไม่มีอะไรนอกจากเพียง เล็กน้อยเท่านั้นอิลลาตันฟิรูยูอัซซิบคุมอาดาบันอลีมันวะยัสตับดิลกอมันกอยรคุมวะลาตัดุบูฮูชัยอาวัลลอ و ا ل ل ล على كل شيء ق ดีรถ้าหากพวกเจ้าไม่ออกไป พระองค์ก็จะทรงลงโทษพวกเจ้าอย่างเจ็บปวด และจะทรงให้พวกหนึ่งอื่นจากพวกเจ้ามาแทน และพวกเจ้าจะไม่สามารถก่อความเดือดร้อนให้แก่พระองค์ได้แต่อย่างใดและอัลลอฮ์นั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งอิลลาตันซุรุฮุฟะกดนซรฮุลลอฮ์ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه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 ถ้าพวกเจ้าไม่ช่วยเขาก็แท้จริง อัลลอฮ์ก็ได้ทรงช่วยเหลือเขามาแล้วขณะที่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาได้ขับไล่เขาออกไป โดยที่เขาเป็นคนที่สองในสองคนขณะที่ทั้งสองอยู่ในถ้ำนั้น คือขณะที่เขาได้กล่าวแก่สหายเขาว่า เจ้าอย่าเสียใจ แท้จริงอัลลอฮ์ทรงอยู่กับเรา แล้วอัลลอฮ์ทรงประทานความสงบใจจากพระองค์ลงมาให้แก่เขา และได้ทรงสนับสนุนพวกเขาด้วยบรรดาไพร่ผล ซึ่งพวกเจ้ามองไม่เห็นพวกเขา และได้ทรงให้คำพูดของผู้ปฏิเสธศรัทธาอยู่ในระดับต่ำสุด และพจนาตของอัลลอฮ์นั้นเป็นพจนาตที่สูงสุด และอัลลอฮ์คือผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ ا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون พวกเจ้าจงออกไปเถิดทั้งผู้ที่มีสภาพว่องไว และผู้ที่มีสภาพเชื่องช้า และจงเสียสละทั้งทรัพย์ของพวกเจ้า และชีวิตของพวกเจ้าในหนทางของลอ์ นั่นแหละคือสิ่งที่ดียิ่งสำหรับพวกเจ้า لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم หากมันเป็นผลได้อันใกล้ และเป็นการเดินทางที่สะดวกแล้วไซแน่นอนพวกเขาก็ปฏิบัติตามเจ้า แต่ถ้าว่าระยะทางอันลำบากนั้นไกลแก่พวกเขาและพวกเขาจะสาบานแด่อัลลอฮ์ว่าถ้าหากพวกเราสามารถแล้ว แน่นอน พวกเราก็ออกไปกับพวกท่านแล้ว พวกเขากำลังทำลายชีวิตของพวกเขาเอง และอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ว่า แท้จริง พวกเขานั้นเป็นผู้โกหกอาัลลอฮุอันกลิมะดินตะละฮุมฮัตตายะตะบัยนะละกัลลดีนศดกูวะตะลมัลกาซิบีนอัลลอฮ์ได้ทรงอภัยโทษให้แก่พวกเจ้าแล้วเพราะเหตุใดเล่า เจ้าจึงอนุมัติให้แก่พวกเขา จนกว่าจะได้ประจักษ์แก่เจ้าเสียก่อน ซึ่งบรรดาผู้ที่พูดจริง และจนกว่าเจ้าจะได้ทราบถึงบรรดาผู้ที่โกหกบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อ Allah และวันประโลกนั้น จะไม่ขออนุมัติต่อเจ้าในการที่พวกเขาจะเสียสละด้วยทรัพย์ของพวกเขา และชีวิตของพวกเขา และอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ถึงบรรดาผู้ที่ยำเกรงอินนามายสตะจิรุกัลลดีนลายุมินูนบิลลาฮิวัลยาวมิลอาคิรวับตาบัตกุลูบุฮุมฟะฮุมฟะฮุมฟีรอยบิฮิมยะจรัจดูนแท้จริงที่จะขออนุมัติต่อเจ้านั้น คือบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อลอและวันปรโลก แล้วใจของพวกเขาก็สงสัยเท่านั้น แล้วในการสงสัยของพวกเขานั่นเอง พวกเขาจึงลังเลใจและ และหากพวกเขาต้องการออกไป แน่นอนพวกเขาต้องเตรียมสัมภาระสำหรับการออกไปนั้นแล้ว แต่ถ้าว่าอัลลอฮ์นั้นทรงเกลียดการออกไปของพวกเขา พระองค์จึงได้ทรงขัดขวางพวกเขาไว้และได้ถูกกล่าวว่า

และแน่นอนพวกเขาก็ย่อมฉวยโอกาส ยุแย่ระหว่างพวกเจ้า โดยปรารถนาให้เกิดความวุ่นวายแก่พวกเจ้า และในหมู่พวกเจ้านั้นก็มีพวกที่รับฟังพวกเขาอยู่ และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรู้ดีถึงผู้อาธรรมทั้งหลาย لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وظهر أمر الله وهم كارهون แท้จริงพวกเขาได้แสวงหาความวุ่นวายมาก่อนแล้ว และวางแผนต่าง ๆ นานาเพื่อต่อต้านเจ้า จนกระทั่งความจริงได้มา และพระบัญชาของอัลลอฮ์นั้นได้ปรากฏขึ้น ทั้งๆทที่พวกเขาไม่พอใจ และในหมู่พวกเขาพวกกับกรอกนั้น มีผู้ที่กล่าวว่าจงอนุมัติแก่ฉันไม่ต้องออกไปสงครามเถิด และจงย้าฉันตกอยู่ในการทำความชั่วเลย พึงรู้เถิดว่าพวกเขาได้ตกอยู่ในการทำความชั่วนั้นแล้ว และแท้จริงนรกยานนำนั้นล้อมบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาอยู่แล้ว إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون หากความ ดี ใดๆประสบ แก่ เจ้า มันก็ทำให้พวกเขาไม่สบายใจ และหากมีอันตรายใดๆประสบแก่เจ้า พวกเขาก็กล่าวว่า แท้จริงพวกเราได้ยึดเอากิจการของเราไว้ก่อน และพวกเขา ก็ผินหลังให้ โดยที่พวกเขา โดยที่พวกเขาเป็นผู้ปิติยินดีกุลลยุซีบนาอิลลามาคตบัลลอฮุลนาฮุวะมลานาวะอัลลอฮิฟัลยะตวักกะลิลมุอ์มินูนจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด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 ด้วยการลงโทษที่มาจากพระองค์หรือด้วยมือของพวกเรา ดังนั้นพวกเจ้าจงคอยดูไปเถิดแท้จริง พวกเราก็จะเป็นผู้คอยดูพร้อมกับพวกเจ้าด้วยจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าพวกเจ้าจงบริจาคไปเถิด ด้วยความสมัครใจ หรือฝืนใจก็ตาม มันจะไม่ถูกรับจากพวกเจ้าเป็นอันขาด แท้จริง พวกเจ้านั้นเป็นกลุ่มชนที่ชั่วช้า وما ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون ไม่มีสิ่งใดขัดขวางพวกเขา ที่สิ่งบริจาคจะไม่ถูกรับจากพวกเขา นอกจากพวกเขาปฏิเสธศรัทธาต่อหรอและต่อรอซูลของพระองค์เท่านั้น และพวกเขาจะไม่มาละหมาดนอกจากในสภาพเกียดคร้านและพวกเขา จะไม่บริจาคนอกจากในสภาพไม่เต็มใจอินนามยรดุลลอฮลิับะฮุมบิฮาฟิลฮายาติดดุนยาวะตัซฮกอันฟุซฮุมวะฮุมกาฟิรูนดังนั้นจงอย่าให้ทรัพย์สมบัติแก่พวกเขา และลูกๆของพวกเขาเป็นที่พึงพอใจแก่เจ้าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงต้องการลงโทษพวกเขาด้วยสิ่งเหล่านั้น ในชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้ และจะให้ชีวิตของพวกเขาออกจากร่างไปขณะที่พวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเท่านั้นและ และพวกเขาจะสาบานต่อเราว่า แท้จริงพวกเขานั้นเป็นพวกของพวกเจ้าและพวกเขาก็หาใช่เป็นพวกของพวกเจ้าใหม่ แต่ถ้าว่าพวกเขานั้นคือพวกที่หวาดกลัวต่างหากหากพวกเขาพบที่พักพิงหรือถ้ำหรืออุโมงค์แน่นอนพวกเขาก็จะหันไปหามัน โดยที่พวกเขาจะไปอย่างรีบด่วนและในหมู่พวกเขานั้นมีผู้ที่ตำหนิเจ้าในเรื่องของบริจาค ถ้าหากพวกเขาได้รับของบริจาคนั้น พวกเขาก็ยินดี และหากพวกเขาไม่ได้รับของบริจาคนั้น พวกเขาก็โกรธโดยทันที ولو رضوا ورسوله الله وقالوا وقالوا الله الله أنهم سيؤذين من إن راضون أتهم ما حسب إلى และหากพวกเขายินดีต่อสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ได้แก่พวกเขา และกล่าวว่าอัลลอฮ์นั้นทรงให้พอเพียงแก่เราแล้ว โดยที่อัลลอฮ์จะทรงประทานความโปรดปรานของพระองค์ แก่พวกเรา และรอสูงของพระองค์ก็จะให้ด้วย แท้จริงอัลลอฮ์เท่านั้น พวกเราเป็นผู้วิงวอนขออินนามัสซดกาตุลิลฟุกรอวัลมะซาคีนวัลอามิลีนอะลัยฮา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 และบรรดาผู้ที่หัวใจของเขา สนิทสนม และในการถ่ายทาดและบรรดาผู้ที่มีหนี้สินล้นตัว และในทางขอลอและผู้ที่อยู่ในระหว่างเดินทาง ทั้งนี้เป็นบัญญัติอันจำเป็นซึ่งมาจากอัลลอฮ์และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงปริชาญาณ ومنهم الذين يؤذون النبي ู ي ق و ل و ن هو أ ุ ن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم และในหมู่พวกเขานั้นมีบรรดาผู้ที่ก่อความเดือดร้อนแก่นบีโดยที่พวกเขากล่าวว่า เขาคือหู จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าเป็นหูแห่งความดีสำหรับพวกเจ้า โดยที่ศรัทธาต่อล้อและเชื่อถือต่อผู้ศรัทธาทั้งหลาย และเป็นการเอ็นดูเมตตาแก่บรรดาผู้ศรัทธาในหมู่พวกเจ้า และบรรดาผู้ที่ก่อความเดือดร้อนแก่รอซูลของอัลลอฮ์นั้น พวกเขาจะได้รับการลงโทษอันเจ็บปวด يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين พวกเขาสาบานแท็ต่ออลอกแก่พวกเจ้า เพื่อที่จะให้พวกเจ้าพอใจ แต่ล้อและรอซูลของพระองค์นั้น เป็นผู้ที่สมควรยิ่งกว่า ที่พวกเขาจะทำให้พึงพอใจ หากพวกเขาเป็นผู้ศรัทธา ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم พวกเขาไม่ได้รู้ดอกหรือว่าแท้จริงผู้ใดที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์แน่นอนสำหรับเขานั้นคือไฟนรกยานนำโดยที่เขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาล นั่นแหละคือความอัปยศอันใหญ่หลวงบรรดาพวกมุนาฟิกหรือพวกกลับกรอก นั้นหวั่นเกรงว่า จะมีอัลกุรอานบทหนึ่งถูกประทานลงมาแก่พวกเขา ซึ่งแจ้งให้พวกเขาทราบถึงสิ่งที่อยู่ในใจของพวกเขา จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าพวกเจ้าจงเย้ยหยันกันไปเถิด แท้จริงอัลลอฮ์นั้น ทรงให้สิ่งที่พวกเจ้าวันเกรงนั้นปรากฏออกมาและ قل أب الله و ซูลิฮิกุนตุมตัสตะฮซิอูนและถ้าหากเจ้าได้ถามพวกเขา แน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่า แท้จริงพวกเราเพียงแต่พูดสนุก และพูดเล่นเท่านั้นจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าต่ออัลลอฮ์และบรรดาองค์การของพระองค์และรอซูลของพระองค์กระนั้นหรือที่พวกเจ้าเย้ยหยันกัน لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين พวกเจ้าอย่าแก้ตัวเลย แท้จริงพวกเจ้าได้ปฏิเสธศรัทธาแล้ว หลังจากที่พวกเจ้าได้ศรัทธาแล้ว หากเราจะพยโทษให้แก่กลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเจ้า เราก็จะลงโทษอีกกลุ่มหนึ่ง เพราะว่าพวกเขาเป็นผู้กระทำความผิดอัลมุนาฟิกูนวัลมุนาฟิกาตบะอตุฮุมมินบะอ์ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم อินนัลมุนาฟิกีนฮุมุลฟาซิกูนบรรดาผู้กลับกลอกชายและบรรดาผู้กลับกลอกหญิงนั้น บางส่วนของพวกเขาต่างมาจากอีกบางส่วน ซึ่งพวกเขาจะใช้ทำในสิ่งที่ไม่ดี และห้ามปรามในสิ่งที่ดี และกำมือของพวกเขาไว้โดยที่พวกเขาลืมอัลลอฮ์และพระองค์ก็ทรงลืมพวกเขา แท้จริงบรรดาผู้กลับกลอกนั้นคือคนชั่ว وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم อัลลอฮ์ได้ทรงสัญญาลงโทษกับบรรดาผู้กลับกรอกชายและบรรดาผู้กลับกรอกหญิง และผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย ซึ่งไฟนรกยหันนำ โดยที่พวกเขาจะคงอยู่ในนั้นตลอดกาล มันเป็นสิ่งที่พอเพียงแก่พวกเขาแล้ว และอัลลอฮ์ได้ทรงสาบแช่งพวกเขา และสำหรับพวกเขานั้นจะรับการลงโทษตลอดไป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 เช่นเดียวกับบรรดาผู้ที่ก่อนหน้าพวกเจ้า ซึ่งพวกเขาเป็นพวกที่มีกำลังแข็งแรงกว่าพวกเจ้า และมีทรัพย์สมบัติและลูกๆ มากกว่าพวกเจ้า แล้วพวกเขาก็ได้รับความสำราญในสิ่งที่เป็นส่วนได้ของพวกเขา พวกเจ้าก็ได้หาความสำราญในสิ่งที่เป็นส่วนได้ของพวกเจ้า เช่นเดียวกับบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเจ้า ได้หาความสำราญในสิ่งที่เป็นส่วนได้ของพวกเขามาแล้ว และพวกเจ้าได้พูดคุยกันในเรื่องไร้สาระ เช่นเดียวกับที่พวกเขาได้พูดคุยกัน ชนเหล่านี้แหละบรรดาการงานของพวกเขาได้ไร้ผลทั้งในโลกนี้และปรโลก และชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ขาดทุน أ وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون นี่ได้มายังพวกเขาดอกหรือ ข่าวคราวของบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเขา คือกลุ่มชนของนุษย์และของอาร์ตและของสมุตและกลุ่มชนของอิบราฮิมและชาวมัดยัง และชาวอัลมุตตาฟิกาตโดยที่บรรดาศาสนาพูดของพวกเขาได้นำหลักฐานต่าง ๆ อันชัดแจ้งมาอย่างพวกเขา ใช่ว่าลอนั้นจะอาธรรมแก่พวกเขาก็หาไม่ แต่ทว่าพวกเขาอาธรรมแก่ตัวของพวกเขาเองต่างหาก والمؤمنون والمؤمنات ب ع ض ลิยาอ ي บะอ์ด يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم และบรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิงนั้น บางส่วนของพวกเขานั้นต่างเป็นผู้ช่วยเหลืออีกบางส่วน ซึ่งพวกเขาจะใช้ให้ทำในสิ่งที่ดี และห้ามปรามในสิ่งที่ไม่ดี และพวกเขาจะปฏิบัติละหมาดและชำระอากาศและพักดีต่ออัลลอฮ์และรอสูงของพระองค์ชนเหล่านี้แหละอัลลอฮ์จะทรงเมตตาแก่พวกเขาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงปรีชาญาณ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم อัลลอฮ์ได้ทรงสัญญาแก่บรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิงว่า จะได้รับสวนสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายอยู่เบื้องล่างโดยที่พวกเขาจะคงอยู่ในนั้นตลอดกาลและสถานที่พำนักอย่างดีซึ่งอยู่ในสวนสวรรค์อันสถาพรและความปิติยินดีจากอัลลอฮ์นั้นยิ่งใหญ่กว่านั่นคือ ชัยชนะอันใหญ่หลวงยาอิยูฮันนบีูจาฮิดิลกุฟฟาร์วัลมุนาฟิกีนวักลุบอาลัยฮิมววะะม و م أ و ا ه น جهنم وبئس ا ل م ص ีรโอ้นบี จงต่อสู้กับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและบรรดาผู้กับกรอบมุนาฟิกีนและจงเด็ดขาดแก่พวกเขา และที่อยู่ของพวกเขานั้นคือนรกยานนำซึ่งเป็นที่กลับไปอันชั่วร้ายยิ่งยะ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 พวกเขาจะสาบานต่อเราว่า พวกเขาไม่ได้พูด แท้จริงนั้นพวกเขาได้พูดถ้อยคำที่เป็นการปฏิเสธการศรัทธา และพวกเขาได้ปฏิเสธการศรัทธาแล้ว หลังจากที่พวกเขาเป็นมุสลิมและพวกเขามุ่งกระทำในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้รับผล และพวกเขาไม่ได้ปฏิเสธและจงเกลียดจงชังนอกจากว่าอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ได้ทรงให้พวกเขามั่งคั่งขึ้นจากความโปรดปรานของพระองค์ และหากพวกเขาสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัว ก็เป็นสิ่งดีแก่พวกเขา และหากพวกเขาผินหลังให้อัลลอฮ์ก็จะลงโทษ พวกเขาอย่างเจ็บแสบทั้งในโลกนี้และปรโลก และพวกเขาก็ไม่ได้มีผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลือใด ๆ ในแผ่นดิน و م ั ه م من عاهد ا ل อ ه لئن آتانا من فضله และในหมู่เขานั้นมีผู้ที่ได้สัญญา แก่อัลลอฮ์ว่า ถ้าหากพระองค์ได้ทรงประทานส่วนหนึ่งจากความโปรดปรานของพระองค์แก่พวกเราแล้วไซแน่นอนเหลือเกิดพวกเราจะบริจาคทาน และแน่นอนยิ่ง พวกเราจะอยู่ในหมู่คนดี แต่ลมมาอาฮุมมิลฟัดลิฮิบัคิลูบิบัคิลูบิฮิวะตวัลลาวะฮุมมุอริดูนครั้นเมื่อพระองค์ได้ทรงประทานส่วนหนึ่งจากความโปรดปรานของพระองค์ให้แก่พวกเขา พวกเขาก็ตรณีในส่วนนั้น และได้ผินหลังให้ โดยที่พวกเขาเป็นผู้ผินหลังให้อยู่แล้ว ف أ ع ق และพระองค์ก็ได้ทรงให้การกลับกรอกในหัวใจของพวกเขาเป็นผลลัพธ์แก่พวกเขา จนกระทั่ง ถึงวันที่พวกเขาจะพบพระองค์ เนื่องจากการที่พวกเขาบิดพริ้วต่ออัลลอฮ์ในสิ่งที่พวกเขาได้สัญญาไว้แก่พระองค์ และเนื่องจากการที่พวกเขาปฏิเสธพวกเขาไม่ได้รู้ดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ความเร้นลับของพวกเขา และการพูดซุบซิบของพวกเขา แต่แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้สิ่งเล่นลับทั้งหลายพวกที่ต้องหลีกบรรดาผู้ที่สมัครใจจากหมู่ศรัทธาในการบริจาคทาน และตำหนิผู้ที่ไม่พบสิ่งใดจะบริจาค นอกจากค่าแรงอเล็กน้อยของพวกเขา แล้วเย้ยหยันพวกเขานั้นอัลลอฮ์ได้ส่งเย้ยหยันพวกเขา และสำหรับพวกเขานั้นจะรับการลงโทษอันเจ็บปวดอิสตัฆฟิรลฮุมอวลาตสตัฆฟิรลฮุม إن تستغفر لهم س ม ل ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين เจ้าจงขออภัยให้แก่พวกเขา หรือไม่ก็จงอย่าอภัยโทษให้แก่พวกเขา หากพวกเจ้าขออภัยโทษให้แก่พวกเขาเจ็ดสิบครั้งอัลลอฮ์ก็จะไม่ทรงอภัยให้แก่พวกเขาเป็นอันขาดนั่นก็เพราะว่าพวกเขาได้ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب บรรดาผู้ที่ถูกปล่อยให้อยู่เบื้องหลัง นั้นดีใจในการที่พวกเขา นั่งอยู่เบื้องหลัง ของรอซูลของอัลลอฮ์และพวกเขาเกลียดในการที่พวกเขา จะต่อสู้ในทรัพย์ของพวกเขา และชีวิตของเขา ในหนทางของอัลลอฮ์และพวกเขากล่าวว่า พวกเจ้าจงยาออกไปในความร้อนเลย จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่า ไฟนรกยาันนำนั้นร้อนแรงยิ่งกว่า หากพวกเขาเข้าใจพวกเขาจงหัวเราะน้อยๆ และจงร้องให้มากๆเถิดทั้งนี้ เป็นการตอบแทนตามที่พวกเขาขนขวายเอาไว้แต่อิรจาตัลลอฮุอิลาตาอิฟะติมมินฮุมฟัสตะซะนูกะลิลคุรูจฟะกุล فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة ف ق ع د و ا مع الخالفين หากอัลลอฮ์ทรงให้พวกเจ้ากลับไปยังกลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเขาแล้วพวกเขาจะขออนุมัติเจ้าเพื่อออกไปก็จงกล่าวเถิดว่า พวกเจ้าจะไม่ได้ออกไปกับฉันตลอดกาลและจะไม่ต่อสู้ศัตรูใดๆ ร่วมกับฉันเป็นอันขาดแท้จริง พวกเจ้าพอใจกับการนั่งอยู่ตั้งแต่แรกแล้ว ดังนั้นจะนั่งอยู่กับผู้ที่อยู่เบื้องหลังต่อไปเถิดอินนหุมัฟรูบิลลาฮิวะรสูลิฮิวะมาตูวะฮุมฟาสิกูนและเจ้าจงอย่าละหมาดให้แก่คนใดในหมู่พวกเขาที่ตายไปเป็นอันขาด และจงอย่ายืนอยู่ที่หลุมฝังศพของเขาด้วย แท้จริงพวกเขานั้นได้ปฏิเสธศรัทธาต่อลอและรอศูนย์ของพระองค์และพวกเขาได้ตายลงขณะที่พวกเขาเป็นผู้ละเมิดะลอินนามายริดุลลอฮุอันยุอัซิบะฮุมบิฮาฟิดดุนยาวะตัซฮะกอันฟุซุฮุม วะฮุมกาฟิรู และจงอย่าให้ทรัพย์สมบัติของพวกเขาและลูกๆของพวกเขา เป็นที่พึงพอใจแก่เจ้า แท้จริงอัลลอฮ์ทรงต้องการที่จะลงโทษพวกเขาด้วยสิ่งเหล่านั้น ในโลกนี้และต้องการที่ให้ชีวิตของพวกเขาออกจากร่างไป ขณะที่พวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเท่านั้น وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين และเมื่อมีอัลกุรอานบทใดถูกประทานลงมา พวกเจ้าจงศรัทธาต่อเล่าเถิด และจงต่อสู้ในทรัพย์สินและชีวิตร่วมกับระสูลของพระองค์ผู้ที่มั่งคั่งในหมู่พวกเขาก็ขออนุญาตต่อเจ้าและกล่าวว่า จงปล่อยพวกเราไว้เถิด พวกเราจะอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่นั่งอยู่ ที่มิได้ออกไปสงครามพวกเขายินดีที่พวกเขาจะอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่อยู่เบื้องหลัง และได้ถูกประทับตราไว้บนหัวใจของพวกเขาแล้ว ดังนั้นพวกเขาจึงไม่เข้าใจ لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون الرسول تتوى لا แต่ถ้าว่ารอซูลและบรรดาผู้ที่ศรัทธาที่อยู่ร่วมกับท่านนั้น ได้ต่อสู้ด้วยทรัพย์สินของพวกเขาและชีวิตของพวกเขา ชนเหล่านี้แหละสำหรับพวกเขานั้น จะรับความดีมากมาย และชนเหล่านี้ คือผู้ที่รับความสำเร็จอัลลอฮ์ได้ทรงเตรียมไว้แล้วสำหรับพวกเขาซึ่งบรรดาสวนสวรรค์ที่มีแม่น้ำหลายสายไหลยอยู่เบื้องล่าง โดยที่พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลนั่นแหละคือชัยชนะอันใหญ่หลวง ي ؤ ذ ن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم และบรรดาผู้ที่แก้ตัวในหมู่อาหรับชนบทเหล่านั้น ได้มาซึ่งจะได้ถูกอนุมัติแก่พวกเขา และบรรดาผู้ที่โกหกต่อล้อและรอซูลของพระองค์นั้นได้นั่งกันอยู่การลงโทษอันเจ็บแสบจะประสบแก่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาในหมู่พวกเขา ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ไม่มีบาปใดๆแก่ผู้ที่อ่อนแอ และแก่ผู้ที่ป่วยไข้และผู้ที่ไม่พบสิ่งที่จะบริจาค เพื่อพวกเขาได้แนะนำตักเตือนให้จงรักภักดีต่อลอและรอซูลของพระองค์ ไม่มีทางใดที่จะกล่าวโทษแก่บรรดาผู้ที่กระทำดีได้ และอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเมตตาเสมอ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون และไม่มีบาปใด ๆ กับบรรดาผู้ที่เมื่อพวกเขามาหาเจ้า เพื่อเจ้าจัดให้พวกเขาขี่ เจ้าได้กล่าวว่า ฉันไม่พบภาณะที่จะให้พวกเจ้าขี่ พวกเขาก็ผินหลังกลับไป โดยที่ในตาของพวกเขาเอ่อล้นไปด้วยน้ำตา และเสียใจที่พวกเขาไม่พบสิ่งที่พวกเขาจะบริจาคอินนัมสบีลอัลลัดีนยัสตะดินูนกวะฮุมอัฆมียารดูบิอันยะกูนูมะอัลขวาริฟวะตบะอัลลอฮุอะลากุลูบิฮิมฟะฮุมลายัลมูนถ้าจริงทางที่จะกล่าวโทษแต่นั้น ก็เพียงแต่บรรดา ผู้ที่ขออนุญาตต่อเจ้าทั้งๆทที่พวกเขาเป็นผู้มั่งมี ซึ่งยินดีที่จะอยู่ร่วมกับบรรดาผู้อยู่เบื้องหลัง แต่ลอได้ทรงประทับตราบนหัวใจของพวกเขาแล้วดังนั้นพวกเขาจึงไม่รู้อะไรเลยยยาาจจะดดิิิรรูนออเลคุมัตุมอิเลย ل ิมกุลลาตะจะดิรูลันนุ ت ع ت ذ ر คุมกัดนับบานัลลอฮุมินอั ن บาริคุม وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون พวกเขาที่ไม่ออกไปสงครามตะบุกจะแก้ตัวแก่พวกเจ้า เมื่อพวกเจ้ากลับมายังพวกเขา จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าพวกเจ้าอย่าแก้ตัวเลย เราไม่เชื่อพวกเจ้าดอกแท้จริงอัลลอฮ์ทรงแจ้งข่าวคราวของพวกเจ้าแก่เราแล้วแล้วลอนั้นทรงเห็นการกระทำของพวกเจ้า และรอซูงของพระองค์เองก็เห็นด้วย แล้วพวกเจ้าก็จะถูกนำกลับไปอย่างพระผู้ทรงรอบรู้แห่งสิ่งเร้นลับและสิ่งเปิดเผย และพระองค์ก็ทรงแจ้งแก่พวกเจ้าให้รู้ถึงสิ่งที่พวกเจ้ากระทำกับ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون พวกเขาจะสาบานต่อลอกแก่พวกเจ้าเมื่อพวกเจ้าได้กลับมาอย่างพวกเขา เพื่อให้พวกเจ้ายกโทษให้แก่พวกเขา ดังนั้นพวกเจ้าจงผินหลังให้แก่พวกเขาเถิด แท้จริงพวกเขานั้นสกปรกโสมมและที่พำนักของพวกเขาก็คือนรก ทั้งนี้เป็นการตอบแทนในสิ่งที่พวกเขาขวนขวายไว้ พวกเขาจะสาบานแก่พวกเจ้าเพื่อให้พวกเจ้าพอใจต่อพวกเขา หากพวกเจ้าพอใจต่อพวกเขาแล้วแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงพอพระทัยต่อกลุ่มชนที่ทำชั่วบรรดาอาหรับชนบทนั้นเป็นพวกปฏิเสธศรัทธา และพวกกลับกรอกที่ร้ายกาจที่สุด และเป็นการสมควรยิ่งแล้ว ที่พวกเขาจะไม่รู้ขอบเขตในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้แก่รอซูลของพระองค์และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชาญานัละ عليهم دائرة السوء والله سميع عليم และในหมู่อาหรับชนบทนั้นมีผู้ที่ถือเอาสิ่งที่ตนบริจาคไปเป็นค่าปรับ และพวกเขารอคอยเหตุร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นแก่พวกเจ้า เหตุร้ายเหล่านั้นจงประสบแก่พวกเขาเถิดและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้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 และในหมู่อาหรับชนบทนั้น มีผู้ศรัทธาต่อล้อและวันประโลกและถือเอาสิ่งที่ตนบริจาคไปนั้น เป็นการใกล้ชิดกับอัลลอฮ์และเป็นการขอพรของรอซูล พึงทราบเถิดว่า แท้จริง มันเป็นการทำให้ใกล้ชิดแก่พวกเขาอัลลอฮ์จะทรงให้พวกเขาอยู่ในความเมตตาของพระองค์แท้จริงอัลลอฮ์นั้น เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً บรรดาชนรุ่นแรกในหมู่ผู้อพยพและในหมู่ผู้ให้ความช่วยเหลือ และบรรดาผู้ดำเนินตามพวกเขาด้วยการทำดีนั้นอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยต่อพวกเขา และพวกเขาก็พอใจต่อพระองค์ด้วย และพระองค์ทรงเตรียมไว้ให้พวกเขาแล้ว ซึ่งบรรดาสวนสวรรค์ที่มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่าง พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล الْمَدِينَةِ مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم และส่วนหนึ่งจากผู้ที่พำนักอยู่รอบๆพวกเจ้าที่เป็นอาหรับชนบทนั้น เป็นพวกกลับกรอก และในหมู่ชาวมารีนะก็เช่นเดียวกัน พวกเหล่านั้นดื้อรั้นในการกลับกรอกจากมุฮัมมัดไม่รู้จักท่าแท้ของพวกเขาดอก เราเอาล้อรู้จักพวกเขาดีเราจะลงโทษพวกเขาสองครั้ง และพวกเขาจะถูกนำไปสู่การลงโทษอันยิ่งใหญ่ต่อไป وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم และมีกลุ่มชนอื่นที่สารภาพความผิดของพวกเขา โดยที่พวกเขาประกอบความดีปะปนไปกับงานที่ชั่วช้า

เจ้าจงเอาส่วนหนึ่งจากทรัพย์สินของพวกเขาเป็นทานเพื่อทำให้พวกเขาบริสุทธิ์และล้างมลทินของพวกเขาด้วยส่วนที่เป็นทานนั้น และเจ้าจงขอพรให้แก่พวกเขาเถิดเพราะแท้จริงการขอพรของเจ้านั้นทำให้เกิดความสุขใจแก่พวกเขา และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم พวกเขาไม่รู้ดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรับการสำนึกผิดจากพวงบ่าวของพระองค์และทรงรับการบริจาคทาน และแท้จริงอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเมตตาเสมอและจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจงทำงานเถิดแล้วลอจะทรงเห็นงานของพวกเจ้า และรอซูลของพระองค์และบรรดาผู้ศรัทธาก็จะเห็นด้วย และพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปยังพระผู้ทรงรอบรู้ สิ่งเร้นลับและสิ่งเปิดเผย และพระองค์จะทรงแจ้งให้พวกเจ้าทราบถึงสิ่งที่พวกเจ้าทำไว้ และมีชนอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังรอคำบัญชาของอัลลอฮ์พระองค์อาจจะลงโทษพวกเขาและอาจจะทรงอภัยโทษให้แก่พวกเขา และล้อนั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชาญาณและ وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون และบรรดาผู้ยึดเอามัสยิดหลังหนึ่งเพื่อก่อความเดือดร้อนและปฏิเสธศรัทธา และก่อการแตกแยกระหว่างผู้ศรัทธาด้วยกัน และเป็นแหล่งซ่องสมสำหรับผู้ทำสงครามต่อต้านอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์มาก่อน แน่นอน พวกเขาจะสาบานว่า เราไม่มีเจตนาอื่นใดนอกจากสิ่งดี แล้วเรานั้นทรงเป็นพยานยืนยันว่า แท้จริง พวกเขาเป็นพวกกล่าวเท็จอย่างแน่นอน لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين เจ้าอย่าได้ไปยืนร่วมละหมาดในมัสยิดนั้นเป็นอันขาด แน่นอนมัสยิดที่ถูกวางรากฐานบนความยำเกรงตั้งแต่วันแรกนั้น สมควรอย่างยิ่งที่เจ้าจะเข้าไปละหมาดในนั้น เพราะในมัสยิดนั้นมีคณะบุคคลที่ชอบจะทำตัวให้สะอาด และอัลลอฮ์นั้นทรงรักบรรดาผู้ทำตัวให้สะอาด บริสุทธิ์อยู่เสมอ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به, فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين ผู้ที่วางรากฐานอาคารของเขาบนความยำเกรงต่ออลอและบนความโปรดปรานนั้นดีกว่า หรือว่าผู้ที่วางรากฐานอาคารของเขา บนริมขอบเหว ที่จะพังทลายลง และมันก็พัง นำเข้าลงไปในนรกดีกว่า และอัลลอฮ์นั้นจะไม่ให้ทางนำแก่กลุ่มชนที่อาธรรม ل อาคารของพวกเขาที่ก่อสร้างขึ้นมานั้นยังคงเป็นที่ระแวงสงสัยอยู่ในจิตใจของพวกเขาจนกระทั่งหัวใจเหล่านั้นจะแตกออกเป็นเสียงๆและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชาญาอินนัลลอฮชตรอมินัลมุมินีนอันฟุสฮุมวะอัมวาลฮุม و أ م و ا ل ه ฮุมุลจันนะ ن ์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 และใครเล่าจะรักษาสัญญาของเขาได้ดียิ่งไปกว่าอัลลอฮ์ดังนั้นพวกเจ้าจงชื่นชมยินดี ในการขายของพวกเจ้าเถิด ซึ่งพวกเจ้าได้ขายมันไป และนั่นคือชัยชนะอันใหญ่หลวง التائبون العابدون الحامدون السائحون ا ل อ ا ك ع و ن الساجدون ا ل ر ا ع و ن الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين บรรดาผู้กลับตัวผู้กระทำการพักดีผู้กล่าวคำสรรเสริญผู้ถือสินบนผู้รุกัวผู้สุยูดผู้ใช้ทำความดีความปรามให้ละเว้นความชั่วและบรรดาผู้รักษาขอบเขตของอัลลอฮ์ จงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาเถิดไม่สมควรแก่นบีและบรรดาผู้ศรัทธาที่จะขออภัยโทษให้แก่ผู้ที่ตั้งภาคี และแม้ว่าพวกเขาจะเป็นญาติใกล้ชิดกันก็ตาม ทั้งนี้หลังจากเป็นที่ประจักษ์แก่พวกเขาแล้วว่า พวกเหล่านั้นเป็นชาวนรกอย่างแน่นอน وما أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم และการขอพระยโทษของอิบรอฮีมให้แก่บิดาของเขานั้นไม่ได้ปรากฏขึ้นนอกจากเป็นสัญญาที่เขาได้ไว้แก่บิดาของเขาเท่านั้นแต่เมื่อได้เป็นที่ประจักษ์แก่เขาแล้วว่า แท้จริงบิดาของเขานั้นเป็นศัตรูของอัลลอฮ์เขาก็ปลีกตัวออกจากบิดาของเขา แท้จริงอิบราฮิมนั้นเป็นผู้อ่อนโยน และเป็นผู้มีขันติ แล้วล้อนั้นจะไม่ทรงให้กลุ่มชนใดหลงผิด หลังจากที่พระองค์ได้ทรงให้ทางนำที่ถูกต้องแก่พวกเขาแล้ว นอกจากจะเป็นที่ประจักษ์แก่พวกเขา ซึ่งสิ่งที่พวกเขายำเกรงเท่านั้น แท้จริง อัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่งอินนัลลอฮะละหูมุลกุสสมาวาติวัลอัรดยุฮีวะยุมีตวะมาลักุมมินดูนิลลาฮิมินวะลิยินวะลานซีรแท้จริง อัลลอฮ์นั้นอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์พระองค์ทรงให้เป็น ทรงให้ตายและนอกจากอัลลอฮ์แล้ว ก็ไม่มีผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลือใด ๆสำหรับพวกเจ้า لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد มิ من بعد ما كاد يزيغ ق ل و ิม ر ي ق منهم ثم تاب عليهم إنه ิ ه م อ ؤ و ف رحيم แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงอภัยโทษให้แก่ท่านนบี ชาวมูฮายิรินและชาวอันซอรซึ่งเขาเหล่านั้นได้ปฏิบัติตามเขา ในยามขับขัน หลังจากที่จิตใจของกลุ่มชนหนึ่ง ในหมู่พวกเขา เกือบจะหันเหออกจากความจริง แล้วพระองค์ก็ทรงอภัยโทษให้แก่พวกเขา แท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงกรุณาเสมอ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت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 จนกระทั่งแผ่นดินได้คับแคบแก่พวกเขา ทั้งๆทที่มันกว้างใหญ่ไพศาล และตัวของพวกเขาก็รู้สึกอึดอัดไปด้วย แล้วพวกเขาก็คาดคิดกันว่า ไม่มีที่พึ่งอื่นใดให้พ้นจากอัลลอฮ์ไปได้ นอกจากกลับไปหาพระองค์ แล้วพระองค์ก็ทรงอภัยโทษแก่พวกเขา เพื่อพวกเขาจะได้กลับตัวสำนึกผิดต่อพระองค์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเมตตาเสมอ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลาย พึงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดและจงอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่พูดจริงมาคานลิอัฮลิลมดีนะติวะมันฮาวละฮุมมินัลอาอรอบอัน أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا, ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ไม่บังควรแก่ชาวมารีนะและชาวอาหรับชนบทที่อยู่รอบ ๆ จะผินหลังให้กับรอซูลของพระองค์และไม่บังควรที่เขาเหล่านั้นจะห่วงชีวิตของพวกเขามากกว่าชีวิตของท่านรอซูล ทั้งนี้เนื่องจากความกระหายน้ำก็ดี ความทุกข์ยากก็ดีและความหิวโหยก็ดี เพื่อหนทางของลอนั้นจะไม่ประสบแก่พวกเขา และไม่ว่าพวกเขาจะเหยียบย่างไปณที่ใด ที่ทำให้พวกปฏิเสธศรัทธากล้วโกรธก็ตามและพวกเขาจะไม่ได้รับอันตรายจากศัตรูนอกจากการงานที่ดีจะถูกจารึกไว้แล้วสำหรับพวกเขา เพราะสิ่งนั้น แท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงให้รางวัลของผู้กระทำความดีต้องสูญสิ้นไปเป็นอันขาด ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون และพวกเขาจะไม่บริจาคทานใด ๆ ไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ตาม และพวกเขาจะไม่เดินผ่านหุบเขาใดๆ นอกจากจะถูกบันทึกไว้ให้แก่พวกเขา เพื่อว่าอัลลอฮ์จะทรงตอบแทนให้แก่พวกเขา فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا ไม่บังควรที่ผู้ศรัทธาจะออกไปสู้รบกันทั้งหมด ทำไมแต่ละกลุ่มในหมู่พวกเขา จึงไม่ออกไปเพื่อไปหาความเข้าใจในศาสนา และเพื่อจะได้ตักเตือนกลุ่มชนของพวกเขาเมื่อพวกเขาได้กลับมายังกลุ่มชนของพวกเขาโดยหวังว่ากลุ่มชนของพวกเขาจะได้ระมัดระวังยาอเยหฮัลลดีนอามนูกาติลุลลดีนยลูนกุมมินัลกุฟฟาริวัลยจิดูฟีกุมกิรบะวะลมูอันนัลลอฮะมะอัลมุตตะกีน โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงสู้รบกับบรรดาผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับพวกเจ้าที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเสียก่อน และจงให้พวกเขาเหล่านั้นประสบกับความรุนแรงของพวกเจ้า และพึงรู้เถิดว่า

ดังนั้นในหมู่พวกเขาจึงมีผู้กล่าวขึ้นว่า มีใครบ้างในพวกเจ้า ที่บทนี้ทำให้ความศรัทธาเพิ่มขึ้นสำหรับบรรดาผู้ศรัทธานั้น บทนี้ได้ทำให้การศรัทธาเพิ่มขึ้นแก่พวกเขา โดยที่พวกเขามีความปิติยินดีัละ และสำหรับบรรดาผู้ที่มีโรคอยู่ในหัวใจของพวกเขา บทนี้ก็จะยิ่งเพิ่มความสกปรกให้แก่พวกเขามากยิ่งขึ้นไป และพวกเขาจะตายไปในสภาพของผู้ปฏิเสธศรัทธา أولا يرون และพวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่าแท้จริงพวกเขาจะถูกทดสอบในทุกๆปีครั้งหนึ่งหรือสองครั้ง และพวกเขาก็ไม่ยอมกลับตัวและพวกเขาก็ไม่ยอมสำนึกผิดด้วยและ صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون และเมื่อ บท หนึ่ง บทใดของอัลกุรอานถูกประทานลง มา บาง คน ใน หมู่ พวก เขา ต่าง ก็ มองตาซึ่ง กัน และ กัน แล้วก็ ถาม ขึ้น ว่า มี ใคร เห็น พวก เจ้าบ้างไหมแล้วพวก เขา ก็พากัน แยกย้าย ออกไปอัลลอฮ์จึงทรงให้จิตใจของพวกเขาหันเหออกจากแนวทางที่ถูกต้อง พราะแท้จริงพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่ไม่มีความเข้าใจอะไรเลย لقد جاءكم رسول من أ ن ف س ุ م عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم ح ر ุม عليكم بالمؤمنين رؤوف ر ح ي มแท้จริงมีรอซูลท่านหนึ่ง จากพวกเจ้าเองได้มาหาพวกเจ้าแล้ว เป็นที่ลำบากใจแก่เขาในสิ่งที่พวกเจ้าได้รับความทุกข์ยาก เป็นผู้ห่วงใยในพวกเจ้า เป็นผู้กรุณาผู้เมตตาเสมอต่อบรรดาผู้ศรัทธาหากพวกเขาผินหลังให้ก็จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าล้อนั้นเป็นที่เพียงพอ แก่ฉันแล้ว และไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้น แด่พระองค์เท่านั้นที่ฉันมอบหมาย และพระองค์คือเจ้าของบัลลังก์อันยิ่งใหญ่ 买的。